بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لندلينا كلمة زيتو zetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan lengo ni kukumbushana yanayohusu dini yetu ya Kiislamu. Jana tulizungumzia umuhimu wa kujiepusha na madhalim, kuwanusuru madhalim sawa sawa ahlul kufur au ahlul bid'a wadhalalat, na tukasema Haya ndio maelekezo ya dini yetu ya Kiislamu. Tukataja miongoni mwao Alyahudi warafidha, Mayahudi katika ahlul kufri waliokuwa wazi, Arrafidha katika ahlul bid'a alkufriya, utwa bid'a ya ukafiri na wote wanaingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar usiegemeze nafsi yako ukawanusuru ukawapenda udhulumu hiyo ikakupelekea ukaungua katika moto wa jahannam tukasema leo tutaendelea kuona baadhi ya jaraim za al-yahud wal-rafid Allah subhanahu wa ta'ala katika matukio anayoelezea mayahudi jinsi gani ambavyo walifika kiwango cha juu kabisa cha kufa Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idh qala Musa liqaumihi ya qaum innakum قوم anfusakum bi ittikhadhikum al-ijl فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون هذه آيات ni katika ayat zinazoshuhudia ususuwavu wa Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha Mayahudi wa Madina kwamba baba zenu walifanya haya na Allah aliwafanyia hiki akawaambia wafanye hiki hii ni kuwakumbusha mayahudi wa Madina wajue ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha babu zao waliokuwa kipindi cha Musa alayhi salam na wajue ukali wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuadhibu alipowadhibu pale walipokengeuka anasema wa idh qala Musa liqaumi na kumbukeni enyi mayahudi wa Madina pale ambapo Musa alayhi salam aliwaambia watu wake ya qaum enyi watu wangu innakum dhalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijl hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu kwa kutengeneza sanamu mfano wa ndama walitengeneza sanamu la dhahabu mfano wa ndama wakawa wanaliabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hawa wana wa Israeli ambao ndio mayahudi baada ya kukufuru baadhi yao hawa waliokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka katika utumwa wa Firauni na watu wake Allah subhanahu wa ta'ala akawapa neema ya kuwaokoa kupitia nabii wake Musa alayhi salam akawaondosha katika ardhi ya Masr wakafika sehemu hakuna njia zaidi ya kuvuka maji na Firauni na, na jeshi lake wanakuja nyuma wakawaona wamekaribia wakasema inna la mudrakun sisi bwana hapa tumekamatwa Musa alayhi salam akasema qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini hapana nina Mola wangu ataniongoza njia ya kupita hawezi akatukamata wale yani wamefika sehemu ufukweni hakuna pa kupita maji na wale wanawaona wale wanakuja Banu israel wakasema inna la mudrakun, sisi bwana tumekamatwa. Musa alayhi salam anathika na mula wake akasema, inna ma'iya rabbi sayahdini, na mula wangu bwana ataniongoza njia, atanielekeza njia ya kupita. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akampa wahi Musa alayhi salam apige bahari, bahari ikapasuka katikati, ikatengeneza njia na hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa idh faraqna bikumul bahra faanjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun kumbukeni pale ambapo tuligawanya bahari katikati tukatoa njia faanjaynakum tukawaokoa nyinyi mkapita Firauna kundi lake walipokuja wakakuta bahari iko wazi na wao wakaingia wanapita walipofika katikati tayari Musa na watu wake na Bani Israili washakuka upande wa pili Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa aghraqnakum fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun tukawazamisha Firauni na kundi lake hali ya kuwa nyinyi mnaona kwa macho hivi, mnatazama, mnaona jinsi wanavyozamishwa. Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha Mayahudi wa Madina kwamba hii neema waliipata babu zenu. Anawakumbusha ili waamini utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wakubali Uislamu na wasifanye kibri lakini watu hawa hawakuwaidhika baada ya kuokolewa baada ya Allah kuwaokoa na batshi ya Firaun utumwa wa Firaun na akawavusha katika maji na akamhilikisha Firaun kilichotakikana kwa hawa banu Israil hawa wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na wamwabudu kikweli kweli lakini hapana Musa alayhi salam alipewa wahi awache bani Israeli sehemu aende akapewe wahi akapewe Taurat akaondoka siku 40 alivyorudi aliwakuta banu Israeli hawa wametengeneza sanamu mfano wa ndama sanamu la dhahabu wakaliunda wakawa wanaliabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa qala Musa liqaumihi ya qaum kumbukeni pale ambapo Musa aliwaambia watu wake enyi watu wake innakum zalamtu anfusakum biittikhadhikum al hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu kwa kutengeneza sanamu kaliabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala nilipowaacha siku 40 siku 40 tu wakasahau Sanamu hili lilitengenezwa au lilisimamiwa na mtu mmoja aliitwa asamiri Tena akawaambia huyu Samiri, angalia alivyokuwa na maneno ya hatari. Akawaambia wana wa Israeli, hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, anawaambia huyu ndio Mungu wenu na ndiye Mungu wa Musa, lakini Musa akamsahau kaenda huko kutafuta Mungu mwingine wakati Mungu wake huyo hapo Samiri huyo huyo Samiri anawaambia huyu ndiye Mungu wenu na ndiye Mungu wa Musa Musa kamsahau Mungu wake kasahau kwamba Mungu wake yuko hapa kaenda kutafuta Mungu mwingine huko na kweli wale wakasadikisha wakamwabudu wakaabudu lile sanamu wakaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliwaokoa kutoka katika adhabu ya Firaun na watu wake Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل mmezidhulumu nafsi zenu kwa kulifanya sanamu hili kuwa ni Mungu anaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala akawapa akawa mawaidha akawapa nasaha Musa alayhi salam akawaambia fatubu ila bariikum tubuni kwa muumba wenu yani Allah subhanahu wa ta'ala tubuni kwa muumba wenu yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala fatubu ila bariikum jinsi gani ya kutubu jinsi gani ya kutubu sisi katika umma huu walhamdulillah kutubu kuna mambo matatu kuacha dhambi unayoifanya kujutia halafu kuazimia kutorudia masharti matatu ya kutubu dhambi uliyoifanya hata kama ni shirki unatubu kwa namna hizo kuacha kujutia kuazimia kutorudia ama wana Israeli hapa waliambiwa dhambi hii ya kuabudu ijili kuabudu sanamu hili jinsi ya kutubu kwenu faqutulu anfusakum ziueni nafsi zenu toba yenu haikubaliwi isipokuwa kwa kuziua nafsi zenu dhalikum khairul lakum inda bari'ikum jambo hilo la kuua nafsi zenu ni kheri kwenu mbele ya Mola wenu kuliko kutofanya hivyo kwa sababu mkifanya hivyo mkiziua nafsi zenu ndio toba imekubaliwa naepuka moto wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini msipofanya hivyo yake nyinyi mmekufuru mmeabudu sanamu kwa hiyo mmekufuru hamjatubia motoni milele kwa faqtulu anfusakum ziueni nafsi zenu na kuziua nafsi sio maana yake kwamba kila mmoja anaiua nafsi yake la Kuziua nafsi hapa maana yake kila mmoja anashika kama ni panga, bisu. Baba anashika panga, bisu, mtoto anashika panga, bisu, jirani anashika panga, bisu. Haya, watu wanaingia wanauana. Atakayemuwai mwenzake ndiye huyo huyo, na atakayebaki ndiye huyo huyo, tena mchana kweupe, sio kwenye giza, kwa kwamba kuna kauli ya baadhi ya tafsiri kwamba kwenye giza lakini alqaulu sahihi aliyorejehisha Sheikh Ibn Uthaymeen ni kwamba ni mchana kweupe ndio kutahiniwa kwa toba yao waziue nafsi zao mchana kweupe kila mmoja amkatekate mwenzake mpaka afi walipofanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe na hapa wakastopishwa kuendelea ikawa wamekubaliwa wame toba yao pamoja na hivyo watu hawa baada ya kukubaliwa toba yao Musa alayhi salam akawaambia waamini Taurat ambayo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala na ameiandika kwenye viubao waiamini Taurat Angalia jinsi watu hawa waliokuwa na roho mbaya na roho ngumu, wakasema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, kumbukeni pale ambapo mlisema, yani babu zao. Khitabu ni kwa Mayahudi wa Madina, lakini waliosema ni babu zao, kukumbushwa kwamba waliofanya hayo ni babu zenu wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra kumbukeni pale ambapo mlisema kasema kumwambia Musa e Musa lan nu'mina laka hatutokuamini kwamba haya unayoyasema kwamba hii Taurati kweli inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta nara Allah jahra mpaka tumuone Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwazi kabisa kwa macho yetu yule hawa mayahudi lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun wakachukuliwa na moto ukawa ukawachoma ukawaua lakini baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun kisha tukakuhuisheni baada ya kuwa mlikufa tukakuhuisheni ili mpate kushukuru ahlul wanasema walipofishwa hapa walifishwa kificho cha adhabu kuonyeshwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kufanya lolote kisha Allah akawahuisha tena ili wakamilishe uhai wao na ziko qasas ambazo zimethibiti na hizi ni muujizati rusul ni miujiza ya mitume kwamba watu wanafishwa na kuhuishwa ni katika miujiza ya mitume baadhi ya mitume walikuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika zama zao anafisha watu na anahuisha kuthibitisha ukweli wa yule mtume kwa hiyo almuhimu ni kwamba hizi ni baadhi ya jaraim za mayahudi wala tarkanu ila alladhina zalam kwa hiyo mayahudi sio watu wa kupenda wala kushabikia abadan khubatha wanachukia waislamu muislamu yoyote yahudi anamchukia ya Allah subhanahu wa ta'ala amesema lu'inu wamelaaniwa amma rafidha tumesema hawa ni watoto wa mayahudi wameanzishwa na Abdullah bin Saba al-Yahudi ambaye Abdullah bin Saba al-Yahudi katika utawala wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alimwambia anta huwa anta huwa alipoulizwa huwa maana yake nini akasema huwa yani Allah akamuita Ali radhiyallahu anhu kuwa Mungu Ali radhiallahu anhu akawakusanya watu wote waliokuwa na mwita Mungu Ibn Saba huyu akakimbia Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akawachoma hawa wana jaraim nyingi mwaka 300 karibia na 17 Ar-Rafidha Shia walivamia Kaaba na kuua mahujaji na kuiba Hajar al-Aswad na kwenda nalo kukaa eneo la Ahisa au Bahrain kwa kipindi hicho inaitwa jina hilo kwa muda wa miaka takriban 18 Hajar al-Aswad waliingia Kaaba na kuwa mahujaj hujaj baiti Allah al-haram na kuiba Hajar al-Aswad na kukaa nalo kwa muda wote hikdan ala al-islam wal muslimin kwa sababu ya husda zao walizokuwa nazo dhidi ya Uislamu na Uislamu na nimeeleza jana aqaidi zao akida zao mbovu dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema Qur'ani imepunguzwa mwanachuoni wao mmoja aliandika kitabu kinaitwa Faslul Khitab kikibainisha kuwa hii Qur'an imepunguzwa anayesema Qur'an imepunguzwa la shaka annahu kafir billahi azza wa jalla hao ndio rafidhatu shia ambao unawashabikia unaacha kuwa na ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala unashabikia watu wanaosema Qur'ani imepunguzwa unashabikia watu wanaosema Ali ni Allah Ali ni ilah unashabikia watu wanaomuomba Hussein badala ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala unashabikia watu wanaosema bibi Aisha alikuwa mzinifu astaghfirullah alazim ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ukiambiwa unasema ah mmezidi natetea Saudia wapi nimetetea Saudia hapa wapi tumesema Saudia wapi tumeitaja Saudia hapa wewe sisi tumezungumzia habari ya marafidha kutukana wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam kufurisha kina Abu Bakar na Umar na Uthman wanazungumza habari ya Saudia watu wameiba hajar al-aswad oh wamepiga mayahudi ambao wanaua Palestina watoto hao rafidha wameua maelfu ya watoto Syria wauliza wa Syria leo walichofanya na marafidha wauliza ahli sunna fil Iraq walichofanya na marafidha wauliza ahli sunna Baluchistan Ahwaz kule wanachofanywa mpaka leo hii dakika hii na hao rafidha tushia wanaua maulama wa kisunna halafu tunaposema ahlu sunna hatukusudii nyie mnaowaita mawahabi yani sunni yoyote hata ukiwa sufi unakula ki, unakula una, unakula shaba kwa wao unachinjwa hata kama sufi elewa wewe hatuzungumzia habari ya mawahabi unaoita wewe mawahabi nenda kule ahwazi kule nenda kule Balushistan nenda Syria watoto walivyochinjwa juzi juzi tu hapa. Kwa hiyo watoto wa Syria ni sawa kuuawa na Rafidha Shia ukawashabikia wao, ni halali kuuawa watoto wa wa kisunna kule Syria ni halali kuuawa kwa sababu wameuawa na Rafidha Shia. Watoto wa Kifalastini pia ni watoto wetu wa kisunna, ni haramu kuuawa kwa sababu wameuawa na Mayahudi. Wote wote ni mujrimuni wote ni mujrimun na yoyote anayeshirikiana nao kuua damu za Waislamu ni mujrim, awe ni Muislamu, awe sun, awe mubtadi, awe anajinasibisha na Ahlusunna, akishirikiana na marafidha, mashia rafidha, kuua watoto, kuua Waislamu, au akishirikiana na Mayahudi sahai na kuua Waislamu, wote ni mujrimun. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم